บุ๊กทูเจ็ดสิบสี่ชับเตปตรบเตซิปารูขอร้องให้ทำอะไรบางอย่างอเชเรเชวาอาเชเรเชวาคุณช่วยตัดผมให้ดิฉันได้ไหมคะ puteți tunde? Mă puteți tunde? อย่าให้สั้นเกินไปนะคะ Nu prea scurt, vă rog, Nu prea scurt, vă rog. สั้นอีกนิดนะคะ ceva mai scurt, vă rog, Ceva mai scurt, vă rog. ช่วยล้างรูปให้ได้ไหมคะ puteți developa pozele? Puteți developa pozele? รูปอยู่ในซีดีค่ะ Pozele sunt pe CD, Pozele sunt pe CD. รูปอยู่ในกล้องค่ะ pozele sunt în aparatul foto. Pozele sunt în aparatul foto. ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมคะ Îmi puteți repara ceasul? Îmi puteți repara ceasul? กระจกแตก Sticla este spartă. Sticla este spartă. แบตเตอรี่หมด Bateria este goală. Bateria este goală. ช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมคะ Îmi puteți călca cămașa? Îmi puteți călca cămașa? ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมคะ Îmi puteți curăța pantalonii? Îmi puteți curăța pantalonii? ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมคะ Îmi puteți repara pantofii? Îmi puteți repara pantofii? ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมคะ Îmi dați, vă rog, un foc? Îmi dați, vă rog, un foc? คุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมคะ Aveți chibrite sau o brichetă? Aveți chibrite sau o brichetă? คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ Aveți o scrumieră? Aveți o scrumieră? คุณสูบซิก้าไหมคะ Fumați țigări? Fumați țigări? คุณสูบบุหรี่ไหมคะ Fumați țigarete? Fumați țigarete? คุณสูบไปป์ไหมคะ Fumați pipă? Fumați pipă?